celkom zaujímavé mená v kalendári. Dnes by to mohlo byť o osobe, ktorá sa dostala dokonca až do pesničky. Miloval svetovky a skvelé filmy, Wimbledon, dostihy, slávnych a silných, požičal prachy, nepýtal drobné. Keď spieval o ňom, je to aj o mne. Môže byť, že tieto slova Kamila Peteraja mnohí veľmi dobre poznajú vďaka interpretovi a tým sa stal Robo Grigorov, ale v kalendári máme Eduarda a zajtra po Medzinárodnom dni žien. Ďalší veľký sviatok, svojho času sa hovorilo, že to je jeden z neoficiálnych štátnych sviatkov, keďže bude Jozefa a Jozefov sa po tomto svete už pohybovalo celkom dosť takých výrazných, aj menej výrazných. Pri tých oslávach si treba dávať pozor. Sú takí, ktorí nemajú zábrany, siahajú po čomkoľvek, čo tečie a neutečie, ale sú takí, do ktorých by ste to nedostali. A jedným z nich je aj osoba, ktorú mám v tejto chvíli na telefónnej linke, inak z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak a na telefóne by mal byť Peter Planieta. Áno, áno, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. Pán Planeta, poďte takto prezradiť, keď už som spomínal o Slávencov týchto dní, že vo vašom prípade na stole keď je nejaký sviatok. Asi to nebude borovička, rúm, slivovica, Coca-Cola a podobné nápoje. Zrejme sa to bude líšiť. Tam, no, no jasné, na stole je zdravovička, takže... <laughs> a, a líčka tiež zdravé v blízkosti, áno, áno, áno. No a pesnička ešte bude znieť, keď už niečo zrímujeme s tým, ale eh, čo by sa tam mohlo tak nachádzať, že si predstavte, máte niekoho, kto k vám smeruje na takúto oslavu, tak na čo sa má pripraviť? No tak reálne e, v podstate aj my, keď bývame, tak my nemáme veľa návštev, čo sa týka takýchto, lebo my sme dennodenne s ľuďmi, takže my nie sme taká klasická rodina, lebo väčšina ľudí chodí navštevovať svojich blízkych a takýchto. A ja vždy hovorím, že veď aký je rozdiel medzi vami a teda susedom, veď my sme, keď to zoberieme z pohľadu Biblie Adama a Eva, my sme všetci rodina. My sme, vy ste môj bratranec. Áno, takže... z tretieho kolena. A potom máme dieťa Zachara, takže... <laughs> no sme sa k nemu dopracovali po rokoch. Áno, takže <laughs> štandardne je to o tom, že nám keď niekto povie, že toto je tvoj brat, toto je tvoja sestra, toto je tvoja mama, toto je tvoja sesternica, tak my sa pristupujeme a správame úplne inak ako k bežnému človeku, čo je napríklad sused, to proste tento mi leze na nervy, bože, toto je aký, ale my, ja tak ľudí neberem a neberem tak ani vlastnú rodinu. A ja to mám tak nastavené, že keď sú, keď s si s niekým rozumiem, tak samozrejme spolu fungujeme a ja si dneska rozumiem s, s každým, len nie s každým sa môžem o všetkom rozprávať. A keď chcete vedieť, že ako vyzerá ten, ten level tej komunikácie, je, že keď otvorí človek politickú tému, tak nenastane tam uh, zemetrasenie, alebo nejdete sa... Nie, to sa otvára k predtým, ako sa majú dať na stole koláče, tak sa otvorí politická téma a v tej chvíli sa vám to tam vyprázdní a zostane ano. viac koláčov na hlavu. Tak, tak, tak. <laughs> Takže, alebo sa da, nahodíte tému COVID a očkovanie. Hej, a, viete, a máte... mnohí tak majú, že ideme robiť oslavu, joj, to bude veľa ľudí, to nejako... Neboj, zariadíme, začneme rozoberať Fica a hneď budeš mať menej záujemcov <laughs> o rezne. No a povieme, kto sa vytočí, musí opustiť <laughs> oslavu. A, áno. <laughs> joj, a... to bude ťažké pre tých, ktorí boli, by boli hladní. no, takže reálne, čo sa týka keď robíte, lebo zoberme si, e, aká je to Matrixová hra, že rodinné oslavy. Vy prídete napríklad gratulovať Jozefovi, nejakému vášmu detkovi, ten má 90 rokov a teraz všetci by mali hrať na detka. Čiže detko, ako sa máte, ako sa vám darí, porozprávajte a to je tak, že Samozrejme, tá rečnícka otázka tam padne, že detko, ako sa máte, detko povie dobre a už začnete. Jež, ja som mal v robote toto a začnete tam riešiť svoje veci, svoje deti, svoje problémy, svoje záležitosti a keď, to, keď sa pozriete z nadľadu, tak vy ste sa tam prišli porozprávať o svojich problémoch, alebo prišli ste uh, si naplniť groš, ja tomu hovorím, že, alebo naplniť kredit, lebo my bývame so svokrovcami a keď ja idem na návštevu, keď je teda nejaká a, detko alebo babka majú nejaké narodeniny alebo sviatok, no tak ja sa bavím s nimi. A ako sa máte a čo pozeráte, je, a toto je zaujímavé, tak mi porozprávajte o tom. Ale ja tam nerozoberám svoje témy, ja im tam nerobím prednášku o výžive, že detko počúvajte, mali by ste schudnúť, vy by ste toľko nemali jesť. Čiže zoberme si aká je to Matrixová bublina, že ako sa ľudia hrajú, že prídu niekomu gratulovať. No a potom ešte najväčší úled je, že aké nosia darčeky, ľudia nosia to, čo majú doma, namiesto toho, aby premýšľali, že čo tomu človeku skutočne urobí radosť. Ja som bol raz robiť jednu prednášku, ja no som sa smial, lebo pani som vystresoval a vyskratoval úplne, lebo ona bola taká milá a taká vďačná a hovorí, pán Planeta, tak za vašu ochotu, tak tu máte vínko. Vrem, hm, pani Zlatá, ale ja víno nepijem. No dobre, tak tu máte aspoň korkbačiky. <laughs> pani Zlatá, viete, toto ja tiež nejem. Hm. No tak tu máte aspoň čokoládu. Takže reálne toto robí väčšina ľudí, že to, čo ja mám rád a to, čo mne chutí, tak to dávam. Alebo to, čo mám doma, tak to dávam. Ale ja keď idem komukolvek gratulovať, tak premýšľam, čo tomu človeku donesiem. Takže keby to mal byť darček, ja viem, pre môjho ocina, ten mal rád pivo, no tak mu nedos, nedonesiem z duolajfu chlorofil táto, lebo ty budeš zdravý, pozri, máš narodeniny, tak aby si sa cítil dobre, tak tuto máš chlorelu alebo chlorofil, a on si povie, bože, to sú ale žabieš brndy, že toto mi teda doniesli. Nie, no tak mu kúpim bedničku piva alebo nejaký malý súdok piva, niekto povie, ale jemu to nerobí dobre. No ja viem, ale to je jeho život, jeho voľba, jeho rozhodnutie a keď mu mám doniesť darček, tak mu donesiem taký, čo mu urobí radosť. Keď máte malého chlapca, tak mu nekúpite babiku, lebo vy máte doma 5 babík, ktoré vám doniesli, alebo idem a kúpim babiku. Nie. Premýšľam, aká hračka alebo aké autičko sa mu páči a také by som mu mal doniesť a kúpiť. A preto tie rodinné oslavy, keď pôjdete a teraz ste si vypočuli túto reláciu, tak skúste sa na to zamerať, že či tie re, e, oslavy nie sú také, že stretneme sa a kvákame o všetkom možnom, ale nesústredíme sa na toho človeka, ktorý má ten sviatok. A to je jedno, že ten detko je už starý, alebo akýkoľvek, ale v podstate všetci na tej oslave by mali hrať tú hru smerom na toho oslávenca a žiadne také ko a, a, a konflikty, tie by vôbec nemali byť, lenže ja keď si pamätám nejaké naše rodinné oslavy, nie ako keby nás, súrodencov a ale rodičia, keď mali oslavy, tak vždy tam nastal nejaký konflikt, lebo si popili a zrazu sa potom <laughs> emócie uvoľnili. No, to sa vtedy začne prejavovať všetko. Na, Niekto sa začne a chvastať. Hlavne na Orave. Ano. Hlavne na Orave, oravací chlapi. <laughs> Ľudia sa chvastajú v takej chvíli so všetkým, čo dokázali a ty si čo také dokázal, ako ja ne, nie. Ne. A <laughs> ty, ty si mi toto tam urobil, ty somár a už to tam je a už sa a potom sú aj takí, ktorí sa zase začínajú milo usmievať a, a všetka tá dobrota z nich ide von. No jasné, ale... Môj tak, zlatý, ty počúvaj, poď ku mne, nech ťa objímem. Ta, tak, ale takým by ste mali ulievať a agresorom vodu. To znamená, ty sa nevieš ovládať, keď piješ, tak to budeš vodičku pekne popíjať. No, a keď, to, keď sa vrátime teda k pôvodnej otázke, čiže my keď máme niečo na stole, tak sú vždy dve možnosti. No prispôsobíte sa hosťom, alebo tam dávate to, čo máte radi vy? No, hovorím, k nám chodí iba veľmi málo ľudí, lebo to sú takí, že priatelia, lebo každý máte priateľov, tak na jednej ruke ich zrátate. No jasné, Takže ja nám... teraz vďaka tomu, že som v slobodnom vysielači, takých tiež mám málo. <laughs> Áno, ale lebo kamarátov ja mám veľa. Joj, pán Planeta vás... To sú len známi, to nie sú kamaráti, to sú známi. No dobre, tak sú známi, ktoré vás poznajú, potom sú takí kamaráti, ktorí sa hrajú, že sú vaši kamaráti, uh mhm. -huh. ale keď potrebujete pomoc, čiže ja keď som mal náročné obdobie v rámci podnikania, tak som veľmi rýchlo zistil, kto sú moji priatelia <clears throat> a kto sú moji kamaráti lebo ja viem, vieš, že ja chápem, že sa máš, ale no, ja teraz nemôžem. A pritom ja som vedel, že má. A dokonca jeden mi povedal, že lebo som potreboval eh, vykryť nejak rýchlo pôžičku na 5000 a teda mu volám, že či mi nepožičia a on, že e, dobre, premyslí si a že mi zavolá, potom mi volalo dva dní. Vraví, on si to premyslel, ale vieš čo, naše priateľstvo mi nestojí za to, aby som ho rozbil uh, kvôli 5 tisícom, takže radšej, že mi nepožičia. Ja čo vám daruje, že? <laughs> na čo požičiavať? Tu máš. <laughs> no a skutočný priateľ je taký, že počúvaj, jasné, není problém a ak sa mi to nevráti, no tak sa mi nevráti. Ja, mám, ja som tiež požičal viacerým ľuďom peniaze, a si pamätám, že keď som volal kámoške, že počúvaj, ako si na tom, nie že počúvaj, vraň mi peniaze, ale ako si na tom teraz a ona hovorí, vieš čo, nemám to dobre, ja viem, že by si potreboval, ale ako náhle bude mať, tak ja ti to vrátim. Samozrejme, ona mi tie peniaze vrátila, lebo ak je to priateľ, tak jemu nedá svedomie, aby vám to nevrátil, aj keď by vám to mal vrácať 10 rokov, tak vám to vráti, ale nebude stáť a teraz sa ideme súdiť, lebo ty si mi toto a ja to teraz potrebujem. A ja som mal tiež situáciu, že som peniaze potreboval, mala požičané jedna moja a, priateľka, ešte veľmi blízka známa z rodiny, tak som vedel, tej som ani nevolal, lebo som vedel, že momentálne nemá a že keď ona bude mať, tak mi to dá a požičal som si od niekoho iného. A teraz niekto povie, veď, ale ty máš tam požičané peniaze. Áno, ja tomu rozumiem, ale keď tá osoba nemá a nemá to odkiaľ vyčarovať a robí všetko preto, tak v podstate to sa musím riešiť iným kanálom, lebo ja som potreboval nejakú sumu rýchlo vyplatiť. Nakoniec som to vyriešil a u mňa je jedno pravidlo, že ja za tie obdobia, čo som si požičal od kohokoľvek peniaze, tak som ich vždy vrátil a vždy, aj keď by to napríklad tie peniaze nezarobili, tak vždy som to vracal aj s úrokom a, a toto bolo presne o mne, lenže väčšina ľudí je, sa hovorí, že keď chcete overiť si vzťahy, poži, po, požičajte kamarátovi peniaze, a už, samozrejme, už kamaráta ja teraz, neuvidíte. Nie, <laughs> kamaráta už neuvidíte. Takže, ale teraz, že o, pán Planeta, počul som vašu reláciu, je to výborné, nemáte požičať peniaze. Hm, tak momentálne ja rozvíjam aktivity, aby som a, postavil školu, inštitút, takže zase ne, nefungujem ako banka. A, mhm. to by ste museli byť v takomto top kruhu, a, alebo by som, keby som mal voľné uh, 100 e, tisíce, no tak jasné, že budem podporovať ľudí, ktorí majú srdiečko a robia niečo úžasné. A na Slovensku je neuveriteľne veľa úžasných ľudí, Lenže tým ľuďom, keď nemáte taký príjem, hen taký príjem, tak sa smejem naše, naše s prepačením hlúpe banky, fungujú tak, že keď máte na účte veľa peňazí, tak vám posielajú ponuky, že aký úver, akú pôžičku vám dajú a ja sa smejem, veď ale teraz ja nepotrebujem, alebo a, ten podnikateľ nepotrebuje vtedy peniaze, keď ich má na účte, on ich potrebuje vtedy, keď ich nemá. No a vtedy banka, o, vy nemáte dobrý kredit, vy tu máte takéto, vy tu máte také, vy na to nemáte príjem, no veď preto potrebujem peniaze, aby som ten príjem urobil. Mm. A ten Matrixový svet takto funguje a preto uh, každý z vás by ste si mali v rámci ta, toho svojho života upratať a ja takisto mám svoju rodinu, svojich blízkych a nie s každým sa môžem rozprávať otvorene na tejto témy, takisto keď prídem svokrovcom, no tak sa bavíme o bežnom svete. Svokra má rada záhradku, tak sa bavíme o záhradke, čo tam pestuje, čo tam sadí. A, dajme tomu, keď a, e, sa chce na niečo stiažovať, tak ja ju vždy rozosmievam. A aj včera u nás bola, tak vraví, ako ju boli koleno, je vrem, tak ale nemáte chlapcov večer o 10. naháňať 16 ročný. Ja som vám ja som vám už čukal na okno, že počúvajte, už by ste mali skončiť, veď ja tu nemôžem spať, vy tu, tu šaliete ako 16-ročná. Pred mužmi sa že... nechodí po kolenách. Áno, jasné, že vás potom koleno bude bolieť a ona, ty si není normálny, aký chlapcov, ja som tam naháňala. Takže ona, <laughs> ona sa len pri mne smeje. No a detko, detko má tému formule, takže vždy poviem, detko, ako dopadli teraz formule? A ten rozoberá formule a také, a detko je tiež vtipálek, tak si povtipkujeme, mm. ale ja vtedy neriešim nejaký môj svet. A keď sa pýtajú, a ty sa máš ako, a ja sa mám dobre, a detko čo ako formule? Lebo to nie je moja oslava, mm -hmm. to mhm. nie je o mojom čase. A to isté je napríklad v rodinách, že rodičia, keď sa idú hrať s deťmi, tak sa nehrajú sa s deťmi, ale deti sa so hrajú s rodičmi. Čo to znamená? dieťa príde, poďme sa spolu hrať, no dobre, poďme hrať pekseso, nie, to nehrám, lebo ty vždy vyhráš. Mhm. Tak poďme sa hrať toto, nie, to ma zase nebaví, tak oci, poďme sa hrať s babikami, a veď ja nie som dievča, tak nakoniec sa tá, táto alebo mama vybere hru a hráte sa takú, akú chcete, namiesto toho, aby ste sa hrali takú, ako chce to dieťa. A, a toto, sú, toto sú také tie úlety, čo sa týka tohto. No a samozrejme, keď sa teda vrátime k oslave, takže my keď máme nejakú oslavu a sú u nás nejakí priatelia, no tak my máme špeci, veď máme napríklad z Duolajfu je moja krv, alebo, alebo tam je napríklad to keď to je riadny a... krvák u vás potom večer. A, áno, no lebo moja krv, to ja hovorím, že <laughs> to je červené hrozno, čierne zle cvikla uh mhm. -huh. a takže to je a vy, vyzerá to ako červené víno, len tam nie je alkohol. Mm -hmm. A teraz si zoberte, že každý alkohol zabíja mozgové a pohlavné bunky. Takže čím viac chlacem, tým som dementnejší. Lebo ten alkohol mozgové bunky zabíja a čím viac pijem, tým viac a tým rýchlejšie budem impotentný a nebude mi fungovať se sexualita. No ale moja krv vyzerá podobne ako, <clears throat> ako víno a samozrejme nie každému úplne chutí, lebo tá chuť že, taká železistá je tam výrazná, ale mne, ja to mám taký rituál, že po obede, po večeri je vždy si nám tvrťana, lebo aj z pohľadu vitality tak v čínskej medicíne sa hovorí, musí vám fungovať slezina, čiže dobré trávenie, potrebujete vyživovať obličky, lebo obličky sú zdrojom vašej životnej energie a sily a potom potrebujete mať vyživenú krv. Takže nič lepšie na vyživu krvi. Samozrejme sú aj iné veci, ale v takejto jednoduchej forme je to toto. Takže my, keď si máme pripíjať, je takéto niečo No a keď chce niečo také, že ostrejšie, tak ja mám asi dve, tri flaše tak naložené. Keď je takú, že domácu pálenku, neviem, či to je borovička, niekedy, niekedy dostanem flašu, keď je to, že vysoko pálené, mm -hmm. že to je nejakých 40 a, a vyššie, no tak si z toho robím takú tinktúru a to znamená, že do toho dám ženšeň, kustovnicu, umeboši slivky, No a to nechám lúhovať a to je potom taký, že keď si dá človek taký, že malý frťan, že ste niekde, ja keď idem napríklad do zahraničia, tak si takúto mal odlejem z tej flaše a tam si vždy lognem, lebo a, reálne ja, vy nie ste pripravení na tie mikroorganizmy a baktérie, ktoré sa tam nachádzajú. Že čím idete ďalej od Slovenska a čím idete nižšie, alebo vyššie v rámci zemepisných šírok, tak tým pádom tie mikroorganizmy sú tam úplne iné, alebo baktérie a vaše telo nemusí byť schopné s tým bojovať a zvládať to. Takže v tomto prípade taká cestovná ťapka je dobrý, dobrý nástroj. -hmm. A mhm. keď by niekto chcel také, že ostrejšie, no tak dá sa urobiť to, že z tejto pálenky frknete do mojej krvi a máte také ako alkoholový nápoj, takže dá sa urobiť z toho aj takýto strik. No ale to sú nápoje, a čo takto čipsy, pukance? <laughs> no veď my máme samé mňamky. A v Planeta Natur my máme také, že krekry z čierneho sezamu, to vždy, keď vyťahnem, to je rýža, čierny sezam, tamario mačka, takže to je mňamka. Potom ďalšia vec, čo robievam, je, že opražíte na sucho mandle, tak do jemne hnedá, oni tak voňajú a sú jemne hnedé, alebo mm. hociaké orechy a potom, keď sú opražené, presypete ich do misky a postriekate ich sojovou omačkou a keby ste opražili kilo orieškov, tak vám garantujem, že vám s prepačením zožerú aj kilo dve návšteva, lebo to je mňamka. Aj, aj tí, čo majú radi sladké, tak toto je dávajú. Toto napríklad vo Fresh Markete v Bratislave máme ako štandard ľuďom k obedu a v podstate to tam ide, tie mandle idú na kilá, Mm -hmm. lebo to ľuďom chutí a to máte ako keby dobrý taký dezert. No a samozrejme, keď niekto by chcel, že niečo sladké... No vy ste no primaratóne vtedy doniesli sem takú dobrú, taký zákusok fajnový. uh, no to, to Michal doniesol. To Michal doniesol. No, to bolo Trúdo. výborné. No, takže my máme knihu, že pečieme s láskou, takže keby to mala byť, že e, nejaká oslava alebo narodeniny a chce niekto tortu, tak v podstate tým, že ja som miloval sladké, tak ja som špecialista aj na sladké, ale hlavne na rýchle sladké, lebo ja také, že piec komplikované torty, mm. to mám kamošku Luizu, Čiže keď je napríklad dcera má narodeniny, tak my si dáme, u nej objednáme tortu a ona nám urobí full zdravú tortu. To znamená, môže to byť čisto vegánska, a, a, lebo keď dcera papaj vajíčka, no tak je tam aj niekedy vajíčko. Mm -hmm. Podľa toho, ale dokáže sa urobiť normálne top zdravá torta a dneska už aj také, že rau, rau torty sú, Čiže vy viete si dať koláčik taký, že vás vyživuje a nie, že mám prázdny koláč, že nejaké, uh, nejaký nekvalitný tuko, tuk, cukor zmiešam dokopy, uh, na to múka, zase to, to v podstate takýto koláč lepí čreva, ale niekto si povie, no to je dobrota, ale jaký chaos vám to v tele urobí. No, ale nestrieľajte Takže, do lepičov. Rozdiel, rozdiel je presne len v tom, že vy môžete mať klasika, to, čo bežne ľudia jedia, len to vylepšíte, lebo tak ako dneska. Keď niekto chce byť frajer, tak sa považuje, pozrite, aký ja mám mobil kvalitný, pozrite, ako ja som oblečený, pozrite, aké mám auto, pozrite, aký máte byt. A najväčší úled je, že prídete a otvoríte chladničku a tam je čistý metrixový bordel potraviny s ečkami, s konzervačnými látkami, biele, biele, biele, biela múka alebo cukor, mlieko, čiže biele jedy, úplne klasika, ale oni sa budú byť do hrude, že akí oni sú úspešní a pritom jedia potraviny ako bezdomovci. E, level človeka zistíte, že sú tri úrovne. Otvoríte chladničku a skontrolujete špajzu, čo tam nájdete nekvalitné. Potom druhý level je kúpelka, že pozriete, aké, aké šampóny, aké zubné pasty sa používajú. Ak sú to zase z klasickej drogérie, tak je to zase ďalšia chémia. No a tretí level je čím perete, lebo veľa ľudí si neuvedomuje, že si opere uh, oblečenie v nejakom prostriedku, ktorý je chemický a keď je vonku teplo, teraz bude teplo, fotím sa, pory sa otvoria, tak ja si chemizujem organizmus len oblečením, ktoré na sebe nosím. Takže ten level toho, že kde sa človek nachádza, čiže keď ste v strednej škole, tak tieto tri parametre máte upratané a zachytené a nemáte doma nič také čo by vás blokovalo alebo poškodzovalo. V Českej republike prebiehal taký program svojho času, neviem, či ste to videli, mám pocit, že sa to volalo Tlouštíci, nejako tak, že prišla tam pani, ktorá sa starala o zdravú výživu a hneď prvé, čo bolo, bol samozrejme pohľad do chladničky, a častokrát jej stade povyhadzovala tej konkrétnej osobe 90% ehm, z toho, čo sa tam nachádzalo, všelijaké párky a sladkosti a jogurty a potom im to naplnili zdravou výživou. Pre tých ľudí to bol v prvom momente riadny šok a nie každý to dal. No jasné, lebo závislosť na jedle, lebo väčšina ľudí je závislých buď na sociálnych sieťach dneska, alebo na televízore, alebo je závislý na jedle, alebo je závislý na sladkostiach. Potom je druhá kategória na slaných veciach, ako čipsy, slané oriešky. No potom máme vyššie závislosti, ako je napríklad alkohol, fajčenie, no a potom ideme do, takisto káva patrí do závislosti. Všetko, čo potrebujem dennodenne príjmať a potrebujem to, tak je to určitá forma závislosti. No a potom máme tie najvyššie drogy a iné takéto strandy. Mm. Ale to je všetko len o tom, že ľuďom chýba láska a šťastie v živote. Lebo keby bol človek šťastný a, a mal sa rád, tak predsa Nepovie si, jaký parádny veterník a teraz, keď to zjem, tak urobím v tele chaos na 4 hodiny, ale za dve minúty, no ve to bola dobrota. Keď sa spýtate toho človeka o dve minúty, ako chutil veterník, tak on vám povie dobre. A dobre je čo? No, výborne, on bol taký sladučký, veď ale sladké je aj jablko. Čiže ľudia nedokážu popísať chuť veterníka, za tým sú všetko len programy a emócie, ktoré my si naplňame cez jedlo, namiesto toho, aby sme si zariadili, aby náš život bol pekný, šťastný, veselý. No ale všeobecne, keď niekam idete, napríklad do kina, tak čo máte v ponuke? Popcorn a rôzne tieto nápoje, kolové, Dokonca už sa to zaviedlo aj pri návšteve nejakých športových udalostí. Ja som bol nedávno na jednom futbalovom zápase a tiež tam pobehovali medzi divákmi predávači e, týchto pukancov a, a coca coli a Kofoli a podobne. To je vám ako keby už tradícia. No je, lebo v podstate ľudia, keď sledujú zápas, tak oni si neuvedomujú, čo všetko zjedia. Jednak si neuvedomujú, že keď tam zoberme si, aké, aké my ľudia sme lenivé tvory, že my za tie pukance zaplatíme 5-násobnú sumu, a, ako keby sme si ich doniesli z domu hmm? a, za, a v podstate je to ešte robené tak, že to telo poškodzuje, lebo môžete si urobiť doma pukance, ktoré budú v pohode a môžete tie, čo si kupujete, tak tam je nekvalitný tuk, alebo uh, tam pridávajú sol klasickú, uh, do toho, keď to zapijete kolou, tak vy čisto priberáte a preto aj keď dneska pozrieme, kde to Slovensko sa hýbe, tak my sa do, začíname približovať k Amerike, lebo samozrejme, veď Američania sú náš vzor, tak musíme to tam smerovať, ale E, v podstate ľudia idú do obezity extrémnej, že nie, že mám 100 kg, som chlap, ale ľudia idú do obezity a 150, 200 kg a prečo? No lebo doma sedia, jedia, tlačia. No ale potom, keď sa nastane taká situácia, že povedzme jeden z partnerov, to už naozaj, ak nie obaja, ale stáva sa, že povedzme, že jeden je vysoko obezný, niekedy rozdiel medzi ním a ňou, alebo opačne je aj 70 kg. A teraz nastane moment, že teda je odhodlaný niečo s tým urobiť a darí sa a dokonca sa podarí tak výrazne schudnúť, že je zrazu atraktívny, tak e, v momente, keď zistí, že tá atraktivita tu je, tak toho svojho partnera, ktorý bol ochotný s ním vydržať, kým mal tých veľa kilogramov, tak zrazu sa on od neho odtrhne, lebo zistí, že je o ho záujem aj na iných stranách. No potom pre toho, ktorý to dokázal vytrpieť, je takýto moment skôr niečím, s čím nepočítal a, a on vlastne by bol vydržal s tým partnerom aj potom, ale ten už o ho nemá záujem, keď sa dostal z ťažkých čísel. No jasné, ale tak vidíte, tu je to stále potvrdené, lebo ak vám začne energia stúpať a teraz sa pozriete na toho svojho uh, uh, osobu, čo namiesto toho, že mladý, pekný, vyšportovaný muž a je z neho, je z neho uh, zamestnanec pneuservisu s uh, takým tým pekným pivným brúškom, tak ako vás môže taký človek priťahovať? Veď zoberme si, že ak ja som obézny, tak čo sa deje v mojom tele? Nadbytočné tuky, bielkoviny, cukry, telo nespaluje a ukladá to niekde medzi orgány, do ciev, do, do žil, a v podstate do, do toho vnútorného priestoru a všetko sa tam strašne komplikuje a prestane tam fungovať tok energie. Čiže ten človek inak začne premýšľať, inak začne voniať, inak sa začne správať. A toto je ťažké eh, zvládnuť a pochopiť, lebo keď sa na niekoho takto pozriete, tak vy tomu nerozumiete. Čiže ako ja keď som sa pozrel na ľudí, ktorí sú napríklad v mojom veku, že sú 50 roční, a žijú klasický Matrixový život, tak oni vyzerajú ako moji rodičia. Že mentálne, aj fyzicky, to sú ľudia, ktorí sú unavení, ktorým pamäť neslúži, ktorí sú radi, že prídu večer z roboty a teraz si sadnú a oni už nič nevládzu a teraz uh, a, a takto fungujú a ja hovorím, ja toto obdivujem, že niekto je schopný sa chytiť do takejto pasce a teraz, keď by som mal, že mám 50 a ešte 20 alebo 30 rokov žiť v takomto stave, že celý môj svet je vrchodím do roboty, ktorá ma nenaplňa, nebaví a potom prídem, teším sa na obed, lebo tam zjem lacné jedlo za 5 eur, ktoré ma zase zablokuje a znižím môj energiu. Potom si kúpim nejaký energetický nápoj s nejakou sladkosťou alebo niečím. Keď som chlap, dám si nealkoholové pivo, to je tiež ďalší vymysel, také tie ochutené sladké piva, čo teraz už aj mladé, mladí 15 alebo 10 ročné deti, ja už som videl piť. Myslíte radl, radler, áno? Áno, takéto radlery. Mhm. Čiže vy vytvárate, keď dovolíte deťom piť takéto sladké pivo, tak vytvárate alkoholika z neho. No lebo keď v desiatich môže piť toto, tak čo bude piť v dvaciatich? Viete, ale vy poviete, tam nie je žiaden alkohol, ale je to pivo, je to v podstate, vytvoríte mu určitú závislosť, na určitú chuť. Len trošku mi utekáte od podstaty, ktorú som ja myslel. Si predstavte situáciu, vám by sa to samozrejme nemohlo stať, ale že by bola takáto situácia, vy ste v tom stave, v akom ste, máte partnerku, ktorá priberie na váhu 150 kg a teraz e, vy ste stále s ňou držíte pri nej, lebo povedzme to bolo aj vďaka nejakým zdravotným problémom a tak ďalej, možno aj tá životospráva by bola zla. A teraz jej pomôžete schudnúť zase naspäť pod 100 kg a ona v tej chvíli sa cíti byť krásna, príťažlivá aj je a už vás nechce. Čo, no jasné, čo, čo, by, ale... čo by ste vyrobili? No, víte, tu sú dve otázky, takže zodpovieme ich najskôr. Že jedna otázka je, ak vás žena nechce alebo manžel nechce, tak skutočná láska znamená, že ho pustíte a nech je šťastný. To, uh, lebo my fungujeme tak, ak ja nie som šťastný, nebudeš ani ty šťastná. Ale pointa je, že skutočná láska znamená, že keby teraz manželka prišla a povedala, že ona sa zamilovala, no tak ja poviem, OK, tak sa teším, že si šťastná. No samozrejme, končí náš vzťah, končí toto, ale toto je, my by sme mali byť v tých vzťahoch úprimní, a nemali by sme sa hrať, že jeden druhého miluje, keď to tak nie je a tým pádom, že ona je šťastná, tak pre mňa to znamená, že ma nemiluje a prečo by som mal byť s niekým, len preto, že sme spolu 25 rokov, tak sa ideme hrať ešte ďalších 20 rokov, že sme manželia, keď ona už miluje niekoho. To je čistá pre mňa hlúposť a takto ja by som nefungoval. Takže manželka, tešil by som sa, že je šťastná. Samozrejme, trošku by som bol smutný z toho, že končí náš vzťah, a to je jedno, aj keď ju veľmi milujem, tak sa teším, že je to tak, ale to znamená, že keď ona ma nemiluje, no tak bude existovať osoba, žena na tomto svete, ktorá ma bude milovať, tak ako bude milovať aj. ju, no tak ju idem nájsť, ak je to pre mňa dôležité, tak toto urobím. Lenže čo niekto povie, ja som sa o teba staral. No a teraz ideme k druhej veci. To, že niekto priberá Choroba vám nikdy nespôsobí, že priberete, lebo akékoľvek lieky jete, tak vám nespôsobia, že priberete 20 kg. Priberá sa z jedla. To znamená, som v nemocnici a teraz začnem jesť veci, začnem jesť hlúposti, necvičím a prejedám sa a váha postupne priberá. Nikto nepribere za 3 mesiace 20 kg, keď sa neprejeda. A to, že sa niekto prejedá, je signál, že nie je spokojný, nie je šťastný a niečo by mal s tým robiť. A my doma máme zavedenú jednoduchú hru. A to je, že my sme sa na začiatku dohodli, kto komu, koľko toleruje kýl. No a dali sme si, že tolerancia je 5 kg plus minus, hore-dole. Takže ak by manželka pribrala, že zoberme si, že má nejakých 54, keď zoberieme, keby pribrala na, na, na 59, tak je to ešte stále OK. Ale už keby mala 60, tak každé kilo nad robí každý deň 10 klikov, 10 brúšakov, 10 repov. Ak by mala 10 kg nadváhu, tak každý deň robí 100 klikov, 100 brúšakov, 100 drepov. A tam si to strážite, lebo láska, si zoberme, keď ideme do vzťahu, tak vám nikto nepovie, vieš, drahá, ja milujem jedlo a rátaj so mnou, že ja som len teraz taký vyšportovaný, ale o 10 rokov ja budem mať 140 kilo, ale ty ma podľa mňa budeš aj tak milovať. No ako môžete milovať niekoho, kto sa nemiluje, lebo sa prejedá, lebo ak sa mám rád, tak sa o seba starám. Ak sa mám rád, tak sa umývam, sprchujem, lebo to nie je len o tom, že priberiete, ale ľudia, ktorí majú nadváhu vysokú, tak oni sa aj potia a telo cez pory toxíny dáva von, lebo neodchádzajú hrubým črevom, takže tých parametrov je tam veľmi veľa. A samozrejme, tu ľudia, ktorí, a zase, aby ste si uvedomili, že Napríklad u mňa je karmický proces, že ja pribrať nemôžem. To znamená, ja môžem hoci čo jesť, nepriberám. Sú ľudia, ktorí sa narodili do tela, kedy prejdú okolo veterníka a hneď majú 5 kilo. No, takže obidva tieto typy, či môj alebo váš, sme postavení na tom, ak chceme dobre vyzerať, musíme cvičiť. A zoberme si, že pohyb je základná potreba ľudí. My sme sa nenarodili preto, aby sme sedeli. Preto, keď človek príde z roboty, tak by si mal uvedomiť, že moje telo nebolo ešte cvičiť, idem cvičiť. A práca v záhrade sa neráta ako pohyb, lebo všetky uh, pohybové aktivity, ktoré máme, či už je to v práci, alebo je to v záhrade, poškodzujú naše telo, lebo to nie je systematický a koordinovaný pohyb. To je pohyb, ktorý je dôležitý preto, aby určitý úkon som vykonal a tam máme rôzne pozície. Čiže aj niekto, kto má napríklad, že je murár a robí nejakú fyzickú prácu, tak aj tak večer by mal cvičiť stabilizačné cviky, aby o 10 rokov ho neseklo v krížoch, lebo bude mať oslabené brušné svaly tým, že sa predkláňa a to brucho netrénuje, no tak v podstate tie brušné svaly ochabnú, tak potom ho sekne v krížoch. Čiže celý ten problém zdravotný, ktoré ľudia majú, tak je len preto, že je tam vznikne nerovnováha. Hmm. Dobre, poďme na poslucháčské otázky, aby sme niečo postíhali. Začnem takou jednoduchšou. Sa ma známy pýtal, že našiel doma pri čistení hm, poličiek zabudnutú flaštičku e, prostiku že končila e, tá e, životnosť v úvodzovkách spotreby e, v apríli 2023, že či to má vyhodiť, alebo to môže konzumovať. Jasné, že to môže konzumovať, a, mhm. lebo zoberme si to sú sušené, že tam máte, tam máte múmio, tam máte vrbovku. my máme tak, že zákony, že dané, že niečo má nejakú svoju spotrebu a... E, a Životnosť a, nejakú. A svoju životnosť. Ale zoberme si, veď obilniny sú staré 2000 rokov a teraz, alebo ďaleko viacej. A teraz keby ste mali, že tisícročnú obilninu, ktorej nič nie je, tak poviete, bože, veď to je tisíc rokov po záruke. Zoberme si, že tí ľudia, ktorí ovládajú svet, tak oni tie pôvodné plodiny majú v archíve uložené a majú ich odložené, takže reálne uh, určité typy ne, sa nič nepokazí. Keby to bolo napríklad, že nejaký tekutý produkt, no tak ho potrebujem otvoriť, zistiť, či je pokazený chuťovo alebo nie je mhm. pokazený. A kde je pokazený, tak ho kľudne môžem zjesť. Ja napríklad tým, že máme bioobchod a predtým sme mali 5 prevádzok, tak ja som napríklad tofunézu, ktorá má len 10 dní záruku, jedol mesiac po záruke, čo ona väčšinou po troch, piatich dňoch sa začne nafúkovať, ale normálne otvoril som ju, bola mesiac po záruke, pozrel som si, že či na povrchu nie sú nejaké plesne, neboli tam, ochutnal som, je v poriadku, zjedol som ju. Takže reálne Hm, áno, a som tu. Treba používať sedliacký rozum. Takže vždy si pozrite, skontrolujte, keď sú to, prečítam si zloženie, ak sú to sušené bylinky. Predstavte si, že korenia majú záruku, že spotreba do 2020, teraz najmä, že maj 2026, a čo sa stane s tou sušenou bylinou o 3 roky? No ak tam nie sú plesne, ak tam nevstúpila vlhko, alebo nie sú tam nejaké chrobáky, tak aj o 15 rokov tej byline nič nebude, lebo je to mm -hmm. sušená, tam nemá sa čo stať, takže Dobre. týmto spôsobom sa na to treba pozerať. Tak začíname dobrou správou, uvidíme, či v tom budeme pokračovať. E, pri maili píše nám Denisa zo Sklabine, Dobré ráno, milí Petrovi, a chcela by som vás pekne požiadať o radu. Náš ocino leží už 10. deň na kožnom oddelení. Na Valentína oslávil 77 rokov. Drží sa v dobrej forme, veľa chodí plávať, ale sa aj dosť napapká. Asi čo vplýva, alebo vypláva, to aj doplní. Mama vravieva, že čo otca nezie, tak to zje on. A takto poznám aj ja z detstva Vysoký, fešný chlap aj teraz. Pred hospitalizáciou mal horúčky až zimnicu. V pondelok ho doktorka poslala na urgent. Mal už až modrofialovú nohu nad členkom, asi po koleno. To nám nepovedal. Bolelo ho v slabine, tiež tam cítil tlak. Potom sa to uvoľnilo, keď mu nasadili antibiotika, Tečie mu stále infúzia, ale už s ďalšími antibiotikami. Tie prvé nezabrali. O co nie je, je teda o co je nie v dobrej psychickej nálade momentálne. Ani nechce návštevy a telefonáty, iba mamina je s ním v kontakte, čo ma neprekvapuje. Často nebýval chorý, ale po covide a e, troch e, Ehm, trikrát asi štepený sa to zjavne zmenilo. Je tam trojka, tak neviem, či to platí k tomu, alebo je to len o jednom očkovaní. Aj e, chla, chlamídie nastúpili na pľúcach, možno z vody. Teraz aj cholesterol trošku stúpol. Má aj kožné ochorenie, pracoval v bani. Doktorka si myslela, že, že je to trombóza, ale potom skôr, že ochorenie rúža. No a teraz neviem, čo bližšie zistili, keď mu to neustupuje a bolí. Má sklenené oči, zápal je tam asi stále, o horúčke teraz nehovoril. To je v podstate celé. Ďakujem pekne, Peter, aj pán Kršiak za radu a nasmerovanie do ďalších dní a pozdravujem vás srdečne. Takže príbeh zhruba poznáme, tak eh, čo poradiť? No, toto je dosť častá otázka ľudí a ja to odpovedám na tú otázku ako automechanik. Zoberme si, že keď si kúpite nové auto, jasné, že s novým autom môžete robiť hocičo, že môžete jazdiť, jazdiť 200 a všetko vám tam funguje. No ale zoberte auto, ktoré má pol milióna kilometrov a napríklad 15-20 rokov a skúste ísť 200 a uvidíte, že či vám nevyletí nejaká trúbka alebo či vám neodpadne výfuk, alebo niečo sa s tým autom neudeje. Ja mám Passata, ktorý má teraz nejakých 450 tisíc kilometrov a minimálne každého pol roka mi tam niečo odchádza a ja to opravujem, dávam vymieňať a dávam a držím ho v stave, ale ani zvuk, ani výkon taký nemá. A odpoveď teda pred ľudí je, že to, že môžem spapať všetko a že som mal také trávenie a taký organizmus a potom to idem vyplávať, to teda nie je moc rozumné, lebo rozumné je, že keď športujem, tak sledujem, aká optimálna výživa mi zvýši výkon a nie, že bol som napríklad, celý deň som robil a teraz si vyťahnem slaninu, klobásku, lebo vedia ja som celý deň robil, lenže a, ja som prácou a športom nedokážete spáliť toľko kalórií, ako dokážete za jedno jedlo zjesť a reálne, už som to spomínal, že takých 1200 kalórií alebo 1400, čo je oplátka, kapustnica, vianočný šalát s rybou a jeden 100-gramový koláčik, to je 1200 až 1400 kalórií. Keď chcete spáliť, tak musíte ísť na 7-hodinovú prechádzku, alebo odbehnúť 20 kilometrov. Takže ak niekto e, pláva, tak spáli nejaké množstvo kalórií, že môžete si pozrieť, koľko za hodinu plávania spálite kalórií, ale koľko dokážete zjesť. No a platí to presne to, čo sme sa bavili pri tej nadváhe, že to telo tým štíhlým ľuďom, ako som ja, že ja som si uvedomil, že keby som sa prejedal, keby som jedol sladkosti a hlúposti, čo som predtým jedával, tak si budem odpaľovať organizmu znútra. E, ďaleko lepšie sú na tom tí, čo keď zjedia hlúposti a priberajú a povie, do prdele, zase mám kilo naviac, zase, nemôžem pri... zase si nemôžem zapnúť nohavice alebo šaty, im telo hovorí, počúvaj, a papkáčik, nepapkaj, lebo proste nedopadne to zle. Len tí štíhli ľudia alebo tí, čo napríklad športujú, tak si myslia, veď ale ja to vyšportujem. No nie, musíte si uvedomiť, že tie orgány sú, pracujú a určité potraviny ich poškodzujú a teraz keď zoberieme prejav ocina, no tak to už blika z každej strany. A, lebo uh, je na pľúcach, hrubé črevo, opúcha, uh, noha, cievy sú tam zanesené, čiže vidíte, ono to Teraz z tohto pohľadu piatich elementov tam bliká všade. Prečo? Lebo tam nebol systém, lebo tam nebola tá starostlivosť o tom, že premýšľam, čo jem, lebo naše telo nie je odpadkový kôž, že som hladný, teraz tam hoci čo nahádžem a moje telo to úplne v pohode spracuje. To je ako keby ja som dneska naložil pasata, tak ako keď mal 100 tisíc kilometrov, no tak proste by mi niečo odpadlo, ale toto si ľudia neuvedomujú. No a proces starnutia, aby ste vedeli, aký je, keď, sme, keď máme 30, do 30 telo je mladé, vitálne sa rozvíja a tam je ako keby vrchol tej mladosti. Potom od 30 do 40 začne starnúť. Proces starnutia je tam 50-násobne rýchlejší, ako bol do 30 Od 40 do 50 je 100-násobne rýchlejší po 50 je 300 násobne rýchlejšie a po 60 je to čierna zjazdovka. Takže to, čo Ocino stváral doteraz a stvára, je len prirodzene dôsledok. A to nemá, niekto povie, to za to môže očkovanie, to nemá za to nič očkovanie, lebo tie orgány sa vyčerpávajú. Preto mňa fascinovali čínsky majstri, lebo ich keď stretnete v 70 tak oni fyzicky sú vitálnejší ako 20-roční, mentálne sú na tom lepšie ako akýkoľvek profesor na vysokej škole. Takže toto je dôkaz. Nie, že ja fyzicky zvládam, lebo napríklad ocino z numerológie mohol mať viacero dvojok, takže tam je vysoký výkon, ale ako je aj na tom mentálne. A vidíme, že teraz je podlomená aj psychika, Čiže tam je to bliká už z každej strany. A čo teraz s tým urobiť, je úplne jednoduchá vec. Že sú iba dve možnosti. Jedna z možností je sa pobaviť s ocinom, že oci, vyhovuje ti tento stav, chceš niečo zmeniť? Ak áno, tak musí urobiť zmenu o 180 stupňov, prestať je z blbosti a začať sa fakt starať o to svoje telo, aby fungovalo tak, ako má. Alebo možnosť B, je, e, že sa rozhodne, že on meniť nič nebude, že na tom už je starý a že je pán doktor, tak výborne. A jediná vec, čo mu môžete a, e, urobiť, je vtipkovať, zabávať, rozosmievať. A ja to poviem zo svojho života. Môj ocino zomrel, čo ja viem, už je to viac ako 5 rokov, na infarkt a ja som môjmu ocinovi nedal žiaden produkt, jediný som mu dal, a to bola chlorela, lebo asi 10 rokov dozadu prišiel, že niekde čítal, že existuje nejaká cholera a že z toho sa chudne. Ja vrem, myslíš chlorelu, že hej, hej, no to... Cholera tak tu vravím, bola dlhšie. Áno, tak vravím, oci veď, ale o chlorele som ti hovoril ešte 10 rokov dozadu. Nie, to keby si mi povedal, jasné, že to by som chcel. No tak to bola jediná vec, čo som mu dal. To asi využíval jednu krabičku a tam to skončilo. Takže môjmu ocinovi asi zoberte, viete, koľko ja som produktov rozdal a e, snažil som sa pomôcť niektorým ľuďom, ktorí na to financie nemali. Takže ja som tých produktov rozdal za, podľa mňa to sú aj 10 tisíce, a, ale môj ocino nedostal nič. Prečo? Lebo pán doktor. A akékoľvek problémy mal, tak ja vravím, oci, čo povedal pán doktor? Dobre, je to takto, takže pán doktor. A odporúčam to každému, lebo ak vy tam vstúpite s alternatívou a on tomu vôbec neverí, alebo moc nechce veriť, tak všetko, čo sa zhorší, povedia, to je preto, že bere alternatívu. Ale ako náhle pôjdete klasickou medicínou, ocino bude spokojný alebo mamina bude spokojná, no a skončí to tak, že pán doktor nakoniec povie, váš ocino zomrel na zlyhanie tohto, tamtoho, hentoho a viete, e, liečba nezabrala, takže toto je taká argumentácia našej medicíny. No lebo ak mám otvorené okno a ja chcem kúriť v byte, aby bolo teplo, kým nezavriem okno, čiže kým neodstránim príčinu, čo to poškodzuje, tak to nemôže fungovať. A tým, že ocino bol gurmán, jedol 5. cez 9., tak jasné, že to trávenie, hrubé črevo, pľúca, obličky a proste celý ten organizmus je preťažený. No a ešte jeden príklad z praxe. Veľakrát mám, že mi príde pár na konzultáciu, že tam je manžel ako šofér a manželka rieši svoj zdravotný stav. No a ja keď už tam mám toho chlapa, tak poviem, počúvajte, keď už ste tu, tak posadte sa, veď to je minúta a pozrieme, v akom stave ste. O, mne nič nie je, ja som zdravý ako repa. Vrem, OK, <laughs> tak, tak dajte ruku, položí na prístroj, skontrolujeme stav a ten sviet ako svetojanská mužka, blikajú všade červené farby, lebo tí chlapi sú takí, no tak čo tu má trošku picha, tu čo, veď to prežijem. Čiže oni vôbec neriešia, blikajúce kontrolky a zoberte si, že keby vám blikali kontrolky, že chladič, olej a také, vy idete na aute, no tak sa to stane to, čo sa stane každému. Že jedného dňa mi sa zadrie motor, alebo Uh, nejde auto vôbec naštartovať, alebo sa prehrialo, praskla hlava, niečo. No a toto sa deje s ľudským telom, že z jed... zrazu z ničoho nič sa udeje toto No a potom už medicína toto asi ťažko opraví, lebo zoberme si, že tam je chaos skoro v každom organizme. A hovorím, ak ocino nie je ochotný sa otočiť o 180 stupňov, nestačí sa otočiť o 90 stupňov, musí sa otočiť o 180 stupňov, čiže uvedomiť si, čo nebude jesť, čo teda zavedie, aby to telo fungovalo, ktoré veci ho poškodzujú, ktoré mu robia dobre, takže to môže papať a to neznamená, že on nemôže jesť meso. Ale to znamená, že nemôže jesť trikrát do dňa meso, alebo to znamená, že nebude si kupovať salámy, alebo nebude, keď má vysoký krvný tlak, jesť klobásy, lebo je to udené a to dvíha tlak, čiže potrebuje prispôsobiť a ak nie je ochotný toto, tak len povedať oci, hm, vieš čo, Pán doktor určite to nejako vyrieši, buďte pozitívni, vtipkujte, zabávajte, lebo to je jediná vec, ktorú môžete. A nebral by som si to na triko a ja si to ani neberem, že môj ocino zomrel, moja mamina takisto ide nejakou cestou, keď chce, ja, je, ja ju podporujem, ale keď sa rozhodne, že ona chce jesť takéto tabletky, takéto lieky, tak ja plne pri nej stojím, Nehovorím je, že robí chybu, robí zle, lebo treba si uvedomiť, že my všetci sme zodpovední za svoj život a preto nie sme zodpovední za životy iných ľudí, ale tým, že my máme takéto napojenie, veď ale to je predsa môj otec, ja ho milujem. Áno, ak ho milujete, tak akceptujte to, že má rád jedlo, že má rád alkohol a že si vybere túto cestu, mm. tak môžem pri ňom stáť, ale nebudem ho ťahať opačným smerom, lebo my tak či tak jedinú istotu, ktorú máme, že jedného dňa zomrieme a ja by som nerobil človeku, ktorý má veľa problémov, že by som sa mu snažil predložiť život ešte o 3 až 5 rokov, aby trpel a bolelo ho. A to, v tomto je naša medicína geniálna, že dokáže predlžovať ľuďom trpiacim život o ďalších 5, 10, 15 rokov a to ja by som radšej odišiel niekde do prírody a buď to telo dá, alebo to nedá, ale predsa ja by som nechcel, že dopadnúť, ako dneska väčšina dôchodcov bere 10 až 25 druhov liekov, čo je strašný A do úlet. konca života to už musí brať. A bere to do konca života. Čiže zoberte si, že ak vy potrebujete na fungovanie 10 liekov denne, tak vám už skoro nič v tom tele nefunguje a ten celý systém sa rozlaďuje. Čiže energeticky ste není v pohode, mentálne ste není v pohode. No hlavne uh, logika bol... tam v tej chvíli podľa mňa už nefunguje, pretože logicky 10 liekov denne to už je skôr biznis pre farmaceutickú spoločnosť ako dobro pre pacienta. No jasné, ale tak ja poznám ľudí, ktorí prídu a teraz idú jesť masné meso, predtým si dajú tabletku na žočník, lebo im to chutí. Ja hovorím, tak úplne to v pohode papajte. Lebo ale pán doktor čo... povedal, že toto by som mal a už navždy. Áno, a keď mne taký človek sa spýta na otázku, no a čo by som mala robiť, viete, lebo tuto ma trošku pichá a boli, tak hovorím, viete, je špeciálny taký východňar a on má takú špeciálnu liečebnú metódu, je veľmi účinná a to každý deň 2 litre šaratice a nič vám nebude. Fakt, normálne, úplne budete, budete zdraví, vitálni. Lebo, viete, ja mám predstavu, že keď ma niekto ide liečiť, tak máme tu bod A, kde začíname a niekde je bod B. Tam by to malo končiť, alebo by to malo byť v stave, keby som už mal vidieť nejakú zmenu. Ale nemôže to byť o tom, že už len udržiavať. No jasné, ale tým... Lebo to je nelieči, logika, lebo kto že? udržiava, ten nelieči, ten len udržiava. No a pre, presne je to o tom, že ak to má mať takúto logiku, ja som tiež, keď som mal senu nádchu a mi v treťom roku doktorka, keď som jedol vždy v lete v, se, v sezóne a, lieky na alergiu a mi povedala doktorka, že to je na celý život, tak som povedal, pani doktorka, ale to nie je liečba, ja idem hľadať, ako sa z toho dostať a mm. som z toho vonku, takže Samozrejme, ale my sa potrebujeme rozhodnúť, že či idem cestou tou Matrixovou, že sedím pri telke papám rezníky, klobásky, čipsíky, sladkosti, otvoríme si večer bombonieru, lebo my sme boli v robote, nie? Tak si dáme bombonieru, veď žiadny sviatok nemáme. No, no, zajtra je Jozefa, takže šup, rýchlo no, ďalšia no. flaška. Takže a teraz sedíme, pustíme si nejaký seriál, no a čudujem sa, že a čo mi tak ráno ma tak picha v tom boku, asi neviem, no tak si dám tabletku na to. Takže toto je cesta do pekel, sa tomu hovorí, mm. lebo zoberme si, že ľudia zomrú o 40-50 rokov skôr a väčšinou, lebo zoberme si, že ľudské telo je nastavené na 120 rokov a my sa nevieme dožiť ani vitality v 80 -ke. Ja nepoznám zatiaľ 80-ročného človeka, ktorý by bol zdravý, vitálny a bez tabletiek Hm? že by bolo fyzické telo vitálne aj mentálne. Väčšina z nich sa do, doklepe, lenže to viete, ako keď vám máte auto, tečie vám olej, vyfúk deravý a vy ho ešte dotlačíte do tej dediny, no to je síce super, ale také auto by som hneď odviedol na šrot. No ale toto je to Matrixové, lebo my sa bojíme, čo po smrti, takže radšej sa budeme zubami, nechtami držať takého trpiaceho života, lebo toto nie je o žití, to je o prežívaní, ale no. predsa ja žijem, nie vy prežívate a to je veľký rozdiel. Vy ste zastancom v tomto prípade liečba šokom, áno? Čiže vyhádzate... Nie, liečba šaraticou, <laughs> takže keď, keď, má, keď má niečo fungovať, buď fungujete a buď vaše telo je OK, alebo nefunguje a musím hľadať spôsob. Ak som mm sa mhm. dopracoval do štádia, že berem 10 tabletiek denne, tak som v okovách Matrixu a moja cesta je o prežívaní, takže mám pred sebou 10, 15, možno 20 rokov, možno 3 roky prežívania, to je pecka, ale toto nie je moja cesta. Mm -hmm. Keď to niekomu vyhovuje, nech tak žije. Dobre, poďme ešte na jeden mail, lebo je tam 6 otázok, tak bude na vás, ako dlho sa budete venovať, ktoré otázke. Možno to vyriešime za 5 minút, možno skončíme o 13. pobede. No, ale píše nám aj Miška a chcela by sa teda opýtať napríklad, či sa v praxi stretávate s klientmi, ktorí tým, že zmenili stravu, tak sa zmenili aj ich povahové črty. Myslím tým, že sú viac psychicky odolní, viac odvážni a vedia sebavedomejšie ovládať tlaku, útokom a požiadavkám iných ľudí? To je prvá otázka. No jasné, veď každý, kto keď ten život chytí za si a začne robiť tie dobré veci a zavede si ich do svojho života, no tak v podstate tí ľudia sú pozitívni, ďaleko lepšie zvládajú stres, napätia, ďaleko dosahujú väčšie výsledky v čomkoľvek, Takže to je na všetkých úrovniach, to vidíte. Samozrejme, že ten človek sa zmení, lebo vy máte nejakú základnú podstatu a keď ste vyčerpaní, tak sa správate vo svojej podstate ale keď ste energeticky vysoko, no tak ste milí, šarmantní, pozitívni. Veď to zoberte si, keď je nedelný obed, po, videli ste niekoho uh, pri nedelnom obede, dobre, dobre, keď to nie je veľmi chorý a depresívny človek, ale keď sú to relatívne zdraví ľudia, videli ste niekoho pri nedelnom obediku rezník, zemiakový šalátik a koláčik k tomu kávička, že by sa nejak rozčuloval, že by bol nejaký podráždený, že by bol v strese. Nie. Ľudia sa dostanú do stresu, keď im klesne energia a samozrejme, keď sú slabo výkonní. Alebo nedajte im ten koláčik, kávičku a hneď sú podraždení. Áno, no ale tak to je presne tá odolnosť a vy by ste mali trénovať. Čiže keď človek si robí očistý keď cvičí, tak on musí vystupovať zo zóny komfortu a týmto telo viacej trénuje a je viacej odolné a tým pádom je odolné na čokoľvek, lebo ľudia, ktorí mňa poznajú, tak povedia, vy ste taký pohodiak, vy ste taký kľudia a zoberme si, že ja mám 3 dní od rána do večera rozprávam a celý víkend som v záhrade 6 až 8 hodín robil. Čiže v nedelu som skončil o 8 večer, v záhrade pracovať a normálne v pondelok fungujem. Ja nepotrebujem, že týždeň dovolenky a ja mám hmm. takéto... A čo, a čo robíte v záhrade? Trpaslíka alebo... <laughs> Jasné. Nie, s, ryb, s rybkami plávam. <laughs> Lebo sú takí, ja som v záhrade, ja som celý víkend robil, stojím tam ako trpaslík pre susedov. Nie, nie, v záhrade som robil uh, tým, že začína už raz tráva a v podstate tá tráva bola suchá, mm -hmm. no mhm. tak som to uh, vyhrabával, tú suchú trávu a skoro tak, že potrebovali sme až do hliny. Mhm. No a tým, že my máme veľa stromov nasadených, tak je samozrejme na to taký ten stroj, ktorý to základne tak pre, pre rípe, uh mhm. -huh. ale potom musíte mať hrable a všetko to tak hrabávať a samozrejme pomedzi tie stromy my tam máme, tým, že tam máme také kamienky, tak musíte zase e, medzi tými kamienkami to vyhrabať. A, takže tam... áno, aby boli kamienky, jasné, že sú kamienky. No, takže tam bolo, uh, bolo to tak práce na, uh, na, tie, na tie dva dni, a, mhm. lebo bol aj pekný víkend, no tak som takto fukotoval. No. Ja som zase není. Ja buď robím, alebo robím. Ja nie som taký, že a to je zase môj kov, že keď ja idem pracovať, tak robím dovtedy, dokedy to nie je hotové, takže ja nemám problém zapnúť a fungovať. Ja mhm. nie som taký, že teraz robím 3 hodiny a ja potrebujem kávičku, koláčik, pospinkaci. Nie, ja sa napijem, urobím si všetko to, čo potrebujem a fungujem. Mm. To je jedna z vecí, že keď sme sa stretli s manželkou a ja som, ešte sme boli priatelia a potrebovala niečo urobiť doma, tak ja som prišiel a pracoval a ona bola v šoku, že som nefrflal, že som nehovoril, čo... No eh, pred svadbou ne... málo chlapov ešte frfle. To až poso... No, posobáši. Lenže ja nefrflem nikdy, lebo ja keď pracujem, tak pracujem. A keď niečo nejde, hľadám cestu a nie, že spomínam všetkých svetí. Ano, a som tu z trestu. Dru druhá otázka bude o šedinách, že na určitom mieste hlavy či súvisia s určitým orgánom. Ak sa mi v priebehu roka vytvorilo dosť veľa šedín, napríklad nad čelom, v ľavej časti hlavy, v malej oblasti a inde na hlave už nemám šedivé vlasy, môže to mať súvis s určitým konkrétnym orgánom? No, šedivenie vlasov je celkovo záležitosť obličiek, takže je to signál, že tá vitálna energia obličiek klesá, takže sústredil by som sa číslo jedna, že a ako sa starám o obličky, alebo začnem sa o tie obličky viacej starať, čiže to sú polievky, vývary, strukoviny a po prípade doplnky, ktoré posilňujú obličky. Okay. Mhm. No a čo sa týka to, že to na niektorom mieste, v podstate tam, e, keď je to viac nad dušami, tým smerom, tak tam je žočníková dráha. Keď je to, ktorá to bola strana? Toto je písané, že nad čelom v ľavej časti hlavy. No, lebo práva časť je väčšinou tá ženská a ženy majú väčšinou uh, nejaké tie slabosti na tej pravej časti a mu, muži majú na tej ľavej strane, vlastne nie naopak. A pravá strana je taká, že jangová, čiže je dominantná, preto chlapi majú väčšinou problémy na ľavej strane a ženy, tá ľavá je teda ženská a preto ženy mávajú viac na tej pravej strane. Čiže podľa toho, na ktorej strane sa to deje... Ženy si to viacej farbia. Áno. A tak tým pádom sa deje to, že sa to môže prejavovať, že tam je nerovnováha medzi, týmto, medzi týmito polaritami. Takže aj tak sa môže toto definovať. Ale celkovo by som sa až tak nezaťažoval. No dobre, tak je tam nerovnováha inu a jangu alebo mužskej, ženskej energie. Nie, je pointa je, že keď vám šedivejú, tak je to signál obličiek, že halo, klesa nám energia, uh, bolia nás kl klby, halo, klesa nám energia, mám zlomeninu, halo, tu už klesla energia výrazne, uh mhm. -huh. nemôžem spať, halo. A, ale keď sa urobiť. dovolám, tak je možné, že sa mi potom tie vlasy zase zafarbia? No, zoberme si, že ja čo mám e, súrodencov a, a známych, tak v podstate v mojom veku to už všetci sú šediví. Ja niekde také už malé šediviny sa mi objavujú, no ale pri tom, že ja som spával tak, ako som spával, v podstate ja som za 5 rokov niekedy spal hodinu, dve denne, mm -hmm. čo mhm. niektorí ľudia povedia, veď to ja spím. Či za, Áno, denne som spal hodinu, dve niekedy a to bolo tak 5 rokov, nieke e, potom ďalších 5 rokov to boli 4 hodiny, čiže ja by som mal byť plešatý, šedivý, starý detko, unavený, ale presne keď ja som ten spánok zobral, tak ja som dopoval to telo, čiže používal som doplnky, všetko, čo vitalizuje obličky a tam, keď som tomu telu niečo zobral, tak som mu to minimálne nad, nadložil doplnkami. Ale keď máte šťastie, že ste blondiak, tak prechod do šedivosti až taký viditeľný nie je. Áno, áno. Horšie je to pri, tých, pri vás, vy ste taký tmavší typ, tak vy to máte trošku o inom. Áno, ale ty, zase je to ako keď som štíhly, že ja som štíhly a môžem si povedať, ja môžem zjesť celú čokoládu, ja sa môžem prejedať a ja nepriberem, lenže si poškodím to vnútro. Mm. A ten blondiak sa uspokojuje, že je na tom OK ale fediny sa mu neobjavujú, lenže mu tá baterka sa vybíja a potom ho zrazu vypne a on je v šoku, že prečo ma vyplo, veď ešte do včera mi nič nebolo. A čože blondiak, ale tí, čo majú hlavu na koleno. No, tak... <laughs> tí to úplne no, ale... majú bez problémov. Šediny, no, tak... šediny nevidno. <laughs> Áno, ale tak vypadávanie vlasov je takisto zase záležitosť obličiek, lebo obličky súvisia s Vlasy súvisia s obličkami a chlpy súvisia z e, pľúca hrubé črevo, takže preto niekto môže byť plešatý a zarastený ako Brežnev a, a to je len záležitosť, že... Vy ste videli Brežneva pod tričkom? <laughs> Nie, nie. <laughs> Lebo mám pocit, že taký obrázok ani nie je. On chodil stále nie. v tej vojenskej uniforme. Hej, hej, ale tak eh, obočia. Také, mal také, mal teraz, statočné, áno, ako bežne. No. <laughs> no a to sú presne ľudia s takým obočím a oni si myslia, že pozrite, ja nejem žiadne zdravú stravu a pozrite, ako sa cítim, aký som výkonný, len to nie je otázka, aký ste výkonný teraz, ale ako budete výkonný v 80 a to je podstatné. Hm. Najlepšie je stretnúť Brežneva na jeho obočí a povedať, ty to máš jak Brežnev. <laughs> Áno, áno. No. Tretia otázka od Myšky. Chcela by som sa opýtať ohľadne koloidov. Koloidné striebro ste už párkrát spomínali, takže to už poznám, ale chcela by som sa spýtať k ostatným koloidom, ako je koloidné zlato, meď, zinok, kedy sa používajú a aké majú účinky. Môžete uh, mi preposlať ten mail, pošlem, pošlem to. celý, mm -hmm. pošlem celý pokec ku koloidom. Ale Lebo by to bolo asi na dlho, áno? Hej, hej. Čiže v podstate koloidné striebro je jedno z najsilnejších prírodných antibiotík, čiže zaberá na 600 až 700 vírusov, baktérií naraz. A keď zoberieme zlato, je výborné, čo sa týka kosti klbov, ale aj podporu mozgu. Takže na to je dobre koloidné zlato. Zinok je, vieme, zinok je protizápalový, a, uh, urychľuje regeneráciu a, a takéto veci. Potom tam máme a, koloidnú meď, meď mm. tak tá je taká, že anti, antiparazitárna a takisto sa dá používať napríklad, keď e, ľudia majú uh, šedivenie vlasov, čiže takisto s tou meďou sa dá rôzne pracovať. A čo tam ešte máme? No bolo zlato, meč, striebro a zinok spomenutý. Hej, hej, toto, toto. Uh mhm. -huh. Takže pošlem podrobný pokec a keď niekto bude chcieť, tak máme stránku Elementy zdravia, kde sú veci porozpisované tiež. Štvrtá otázka, chcela by som sa opýtať, či je možné ovplyvniť to, že sa niekto červená, lebo niektorí ľudia sa vôbec nečervenajú a niektorí áno. Ak by sa chcel niekto menej červenať, je možné preto niečo urobiť? Jasné, to je len slabosť obličiek, lebo zoberme si, že keď sa začínam červenať, tak si sa len pozrite, aká emócia tam nabehne. A väčšinou je tam emócia strachu. No alebo hamblivosť tam... je to taká, no. No veď, ale to je preto, lebo samozrejme je to záležitosť, aký máte predispozíciu elementov, numerológie, lebo ten, čo má 4 štvorky, ten sa určite nebude červenať. Ten no. vás má v predali. Potom sú ešte takí, ktorí sú červení od zlosti. Áno, potom sú červení takí, čo majú krátku zapalnú šnúru, mm -hmm. čo sa pozeráš, debil na mňa, nevidel si niekoho. Takže, ale pointa je, tí, čo sa takto, že hambia a začnú sa červenať, tak je to len presne prejav slabých obličiek, lebo tam sú strachy, obavy, čo si kto o mne pomyslí a keby sme mali vedomých a múdrych rodičov a nevytvorili nám traumu, lebo je dokázané, že väčšina ľudí do desiatich rokov si niekde nazberá traumu a, a väčšinou prispieje na tom, k tomu najviac naši blízky, lebo takto dieťa je väčšinou so svojimi blízkymi. No a potom samozrejme niekde škola, škôlka, a stredná škola a tam sa to už potom nabaluje. Ale keby som v detstve mal pevné, dobré zázemie a mám rodičov, ktorí povedia, jej, ty si aký šikovný a toto si povedal pekne a nie, že Bože, to čo je za kravina, to za teba sa musím hambiť, ty radšej nikdy v živote nič nehovor na verejnosti. No a už máte veľmi silný program na to, že keď budem niečo rozprávať pred niekým, tak sa budem hambiť, lebo rodič je pre dieťa ako malý boh. On vie všetko. Toto je okno, toto je zrkadlo, toto je pero, toto je nohavice, to, to znamená všetko vie vysvetliť, je, vie uvariť, vie vás zdvihnúť nad hlavu. Takže reálne pre dieťa je mama, táto malý boh. A tým pádom, keď on niečo povie, tak to berú, že je to tak. Oni nepremýšľajú, že táto je teraz nahnevaný. To tak puberťak si povie on je na straty, unavený, vyčerpaný, nebudem ho počúvať, ale malé deti vás, všetko, čo im poviete, berú ako realitu. Áno, než, než zistia, pozera... že to prípadne funguje aj inak. No a potom zistujú a potom začínajú niektoré veci no. ohýbať. Ocinko ale... povedal, že tam nie je žiadna čokoláda a ja som ju tam našiel. Áno, ale problém je ten, že tie deti, už keď majú nahratý nejakú, uh, nejaký chybný program, tak to už tak ľahko nevymažete, mm -hmm. že mhm. poviete prepáč, nehnevaj sa, tak som to no. nemyslel. No alebo keď dieťa oklamete a ono zistí, že to sa má inak, tak potom tiež je už problém ho v ďalšom e, vývoji presvedčiť o tom, že teraz už neklamete. No, takže no. asi tak. Druhá, alebo predposledná otázka, že či neplánujete v nejakej najbližšej dobe vydať knihu? Nie, knihy, <clears throat> ja nie som až taký spisovateľ, mm -hmm. takže všetky knihy, ktoré sú napísané... Ale sú aj takí, ktorí nemusia byť spisovateľom, ale majú niekoho, kto to napíše a oni mu to len narozprávajú. Veď tak som chcel povedať, mm -hmm. že a, klasika je tá, že všetky knihy, ktoré som ja E, ktoré máme, sú tri. Vždy prišiel niekto a poďme spolu urobiť knihu, tak sme spolu urobili knihu. Ale ja... E, kniha je síce zaujímavá vec, ale my budeme, máme stránku Elementy, kde sa ľudia môžu vzdelávať, je tam spustu videí, ktoré si ľudia môžu pozerať, my to teraz ešte budeme vylepšovať, budeme e, tú stránku vyľaďovať, lebo dneska je určitá skupina ľudí, ktorí si tú knihu vie prečítať, ale dneska ten svet ide, my sme v extrémne rýchlej dobe, takže dneska nie sú ľudia schopní ani v normálnom tempe počúvať videá. Ja napríklad, keď som teda robil na záhrade, tak ja som si stiahol novú knihu na počúvanie a teraz som počúval ďalšie zaujímavé informácie, čiže ja sa nikdy nenudím na tej záhrade že ja popri tom, ako som pracoval, tak som sa zase vzdelával, ale keď už len zobereme to, lebo poznám, že tiež minule písala pani, pani, vaše videá sa nedajú rýchlejšie prehrávať, že ľudia už idú do extrémnej rýchlosti mm -hmm. a najväčší problém je, že my máme preťažený mozog. A mozog, jeho základná funkcia je vymazáva, čiže vy, čo nezavedete do praxe, lebo toto si vypočujete, poviete si, to je pecka, ale o 48 hodín si z toho nebudete pamätať nič, ak si to ďalší deň nezopakujete, alebo ak to nezavediete do praxe. Preto veľmi veľa ľudí má veľmi veľa informácií, ale nič so svojím životom nerobia, lebo mozog, aby sa nezbláznil a aby sa neprehotil, tak vymazáva všetko, čo nepotrebuje. A vy keď chcete, aby ste váš život bol lepší, zaujímavejší, tak minimálne z každej relácie si viete povedať, čo ma teraz zaujalo. Aha, napríklad na rodinu oslavu, keď budem chodiť, budem to hrať na toho oslávenca, že budem sa s ním rozprávať a vyskúšam si toto. Alebo vyskúšam tému, že a, a, na, v akom štádiu je naša rodina, nahodím, čo hovoríte na Fica, ten by mal byť ešte minister aspoň ďalšie štyri volebné obdobia a transak, <laughs> alebo máte známych v rodine, že podnikateľov, transakčná danie je super vec, no jasné, ty si, ty nepodnikáš, ty sa tomu nerozumieš, a máte konflikt, namiesto toho drahá, a prečo si myslíš, že transakčná daň je najlepšia vec? A kladem otázky, veď má Predsa nemôže ktokoľvek vytočiť hociakou otázkou a keď ma vytočia, tak to len hovorí o mojom zdravotnom stave, že som natlakovaný ako tlakový hrniec. Áno, poviete, nech je Šimečka premiérom. Áno! A nech je Fico jeho poradcom. Áno! A oslava nádherná. Áno, áno, jasné. No, <laughs> tak vy keď budete vydávať, tak maximálne dceru, že? No, tak to uvidíme, veď no. to je záležitosť jej. A už to ja. môže prísť kedykoľvek, však už je vo veku, keď už by sa aj dievčence mohli. Jasné, lenže tak viete, mm. moja dcera uh, nie je bežné dieťa, ktoré funguje a premyšľa uh, bežne. Tá v 15 rokoch uh, dokázala uh, pokrútiť a vykrútiť dospelých ľudí a dokázala si ich načítať. Takže keď ona by, bude mať vzťah, tak to musí byť silný, schopný muž. Nie to, čo sa dneska rodí a to, čo tu behá. To hmm. sami Ronaldo a Messi, a, ale, inte, <laughs> ale intelektuálne, keď sa ich spýtate, a čo vlastne jete? No veď musím si dať nejaký energetický nápoj, nie? Takže toto je slabá generácia a my máme problém a rodičia, ktorí teraz vychovávajú deti a myslia si, akí sú milujúci rodičia, No tak je jeden problém, lebo sa vytvára, vychováva veľmi slabá generácia a pre mňa a pre ročníky trošku mladšie ešte odo mňa máte veľký prúser, lebo dôchod nebude mať kto platiť, lebo táto generácia robiť nebude. No, potom budú dôchodcovia ešte v horšej situácii neskôr. No ale my sme vo finále ešte jedna otázka by tu bola od Myšky, že by sa chcela opýtať ohľadom zápachu z úst ráno keďže cez deň by zdravému človeku nemalo zapáchať z úst, tak by ma zaujímalo, ako je to ráno, keďže v noci sa nám netvorí v ústach toľko slín a množia sa v ústach baktérie, tak je pravdepodobné, že ráno zapácha ľuďom z úst. Alebo existujú ľudia, ktorým z e, úst ráno nezapácha? Jasné, že vám nemá čo zapáchať, lebo to je o záležitosť vášho trávenia. Takže ak vy máte dobré trávenie a nie je tie veci, ktoré vám vytvárajú tie hnilobné procesy, tak vám nemá prečo zapáchať. Ako náhle zapácha, je to signál, že to trávenie je slabšie. Viete si to skontrolovať aj podľa jazyku. Preto mm. treba potom naštartovať to trávenie a keď to chcete, tak jedna z vecí je, že napríklad naša dcéra nemá zubný kas a to má 20 rokov, už bude mať 21 Prečo? Lebo ona celé detstvo fungovala tak, že večer, keď išla spať, umili sme zubky, tak nahryzla chlorelu si na zuby a v podstate chlorela Greenwaysova zakonzervovala tú ústnu dutinu a ak tam boli nejaké takéto mikroorganizmy a niečo, no tak v podstate tá chlorela im nedovolila, aby sa premnožovali. Takže je to jedna z vecí a ak viete, že to trávenie vám nefunguje, že ráno sa zobudím a necítim hlad, alebo nemôžem jesť ráno ťažšie jedlá, že musím tak lajtovo, alebo mi vôbec nechutí jesť, no tak máte nápoj čínskych mudrcov, ktorý je veľmi dobré na trávenie zo slzovky, lebo tam určite bude vlhko chlad, takže treba riešiť tie blikajúce kontrolky. Není to o tom, že OK, tak to majú každý. Zdravý človek, keď sa spotí v lete, tak jeho tričko vonia. Ak to tričko zapácha, tak v tele máte toxíny, takže aj toto je jedna z vecí, kde viete to kontrolovať, že ľudia, ktorí zdravšie jedia alebo kvalitne žijú a starajú sa o seba, tak to vidíte na všetkých úrovniach, že oni sa nepotia ako sloníky, nemajú problémy s e, trávením a tá vitalita toho organizmu je tam vysoká a takéto bežné veci, ako bežní ľudia majú, že ja som lete spotím ako slon, mám biele flaky pod týmto, mám takéto. Takže to je len prejav, že to v tom tele nefunguje. To len vo Nie. filme tak funguje, že vidíte dvoch spotených v lete, ako sa obie, ob, dokážu do, dostať do objatia a ani jeden hlavu neodvráti, že joj, ah. <laughs> No, sú dve, sú dve také zase, keď ideme do kontroliek. Chcete vedieť, ako ste na tom zdravotne, no tak uh, ovoňajte sa aj tričko, ktoré keď spotíte a otázka je, že či ste schopní sám so sebou na záchode prežiť, že si poviete, no ráno som kakal, toto je konvalinková vôňa, je to super, alebo si potrebujete sám na záchode používať plynovú masku. Je takže. to Chanel, áno. Áno, áno, ale to bude taký ten maštálny Chanel a ak je tam maštálny Chanel a to je napríklad krásny dôkaz, keď sú ľudia mesoví, lebo meso hnie, Mhm. No tak ten, ten Chanel je tam úplne iný. Ale stáva sa, že vlastnému človeku ten pot až tak nesmrdí. No, to, sa, to záleží, aký ste kritický. To znamená, keď vám... Uh, no reálne... viem, že to mám, povedzme, že to nie je ideálne, ale nie som s tým až tak v nesúlade, ako keď sa niekto ku mne prikloní a ten No potom... dobre, tak keď vy si myslíte, že je to reálne OK, tak potom zoberte to tričko a dajte ovo, o, ovoňať a, cére tak. alebo manželke mm -hmm. a keď si povie, bože, to je smrad, no tak viete, že to teda Chanel nie je. <laughs> a že vy sa pozeráte uh, alebo máte problém s dýchaním, nedokážete cítiť vône, aj to je jedna z možností, mm -hmm. ale toto sú také, naše telo permanentne ukazuje, kde sú nerovnováhy a múdrosť je poznať tie blikajúce kontrolky a opravovať ich. No, v tejto chvíli myslím si, že teda bolo povedané snad zase dosť toho, aby sme sa mohli rozlúčiť, ale lúčime sa naposledy v rámci tajomstiev zdravia, ktoré sme ešte mohli pripojiť k zimnému obdobiu, pretože 20-21 marec to sú už dni, keď sa to preklopí do jary, aj keď jar už za oknami v podstate máme. Takže, pán Planeta, Lúčime sa s tou zimou v, s úsmevom na tvári, nie? Áno, áno, tak viete, jeden zo základných pravidel zdravia je úsmev, lebo keď sa smejete, tak tá energia v tom tele prúdi a je jedno, na čím sa zabávate, lebo ak je človek schopný sa zabávať sám nad sebou, tak ste na tom celkom mentálne dobre, takže... Ideme vaj, vaj, vajíčka maľovať, lebo sa blíži Veľká noc. <laughs> Už nám to dávajú jasne na vedomie aj reklamy v televízii. Ale nemaľujte svoje, lebo to nedopadne dobre. <laughs> to ten králik bol prichytený, ako si maľoval vajíčka a nadáva, kto to vymyslel, čo to bolo za tvora, takúto Aha. hlúposť vajíčka maľovať No, Áno. takže, takže malujte, vyfúkajte <laughs> si a hlavne sa z toho tešte, že máte takúto aktivitu a činnosť. A my sa budeme počuť v 374, opäť o týždeň, však. Jasné, sme tu stále. Tak sa držte a ako bodku si dnes dovolím dať pesničku čerstvého 80 Pavla Žalmana Lohonku, pesničku s názvom Na rozloučenou, to nám aj celkom pasuje ako bodka, takže pán Planeta, pozdravujeme pani Kolombovu a o týždeň sa tešíme opäť do počutia. Odkážem, do počutia. Kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel. Kolikrát z pravdy jsem zběh, kolika lžím vrátil zrak, kolikrát ujel mi vlak. Na časy blízká se a my stále dál táhnem ten dřevěnej brán a komu stýská se dlouho na kraji sám sedne si ke stolu k nám. Kolikrát pomohl mi strach, kolikrát zradil mě sen, našel mě za svílej den. Kolika hvězd já se ptám, kolikrát vlastně jsem žil. Kolikrát nepochopil, že na časy blízká se a my stále dál. Táhnem ten dřevěnej brán a komu stýská se dlouho na kraji stál. Sedne si ke stolu k nám